Një, dy, tre, katër, një, dy, tre, katër, mirëmëngjesi të gjithë dhe mirë se keni ardhur Në klubin e mëngjesit, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes Me Altinin, Olten, gjithashtu Lorin nuk e kemi sot, e kemi dërguar për uh, për për inspektim. Po, është gazetari ynë investigativ, po, i mbuluar si regjisori ynë. Kështu që do të shkojë për të ka shkuar në gjykatën, më falni, në prokurorinë e Durrësit. Për të për të filmuar nga afër me makro, ka thënë shqyerjen e derës. për uh, të gjitha këto hetimet që do duhen që të kryhen etj etj etj. Kështu që Lori është në mision. Për ditën e sotme ndërsa ne miq të dashur jemi në emision. Emision. Si çdo ditë. Po. Dhe ëm um, do të jetë një ditë e mbushur me muzikë sot në klubin e mëngjesit. Planet të tmerrshme, sepse regjinë do ta bëjë... Uh, Olta Reka. Olta Reka. Ose roboti, mund ta vësh në autorobot. Kjo është e tmerrshme. Ke një autorobot që vjen këtu pastaj dhe fillon të bëjë xhirimet edhe mund të lirosh duart ashtu që të bësh një çaj në një po gjë. Nuk kam ç'të bëj. Pse s'bën një gjë kështu? Do të zor pak makina sot, po, po, po s'ka. Po po, do na zor. Wow. Wow, vërtet. Sa i madh dukesh? Jam shumë i madh, kam shumë jam shumë i madh. Po pra. Ti je shumë e vogël aty poshtë, mezi të shoh. S'ka problem. Çfarë bëhet kështu? Merr lukë. Ndërro pak këto planet. Edhe Jeri aty shiko ku është Jeri. Jeri. O bo bo. Oh. Ti Jeri do të më shikosh mua kështu. Ja dha Altini. Altin ngri kokën se s'ta zë. Kamera fare po. Aty që nga. Je mjekër i tëri. Tani ti shiko. Mirë, mos na nxirr më në televizor. Pra pse s'e heq mjekrën. Se nuk fokuson ndonjë trëndafil. Gjëkundi këtu ke dritaren këtu për jashtë nëse Jeri ta hap mund të shikosh një lule limoni apo portokall. Jo si ta dush, unë ta bëj dhe black po desh. Jo black s'ka nevojë. Sepse thonë dritë sa për. Once you go black you never go back, po. Ehm Është dita kur muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit. Po, po, po. Kështu që duhet të bëni kërkesa muzikore sa më shumë sot, miq të dashur. Ta merrni ju kontrollin e mos ia lini Altinit. Sot manzini. As vend shikoj si shkon ato. Çfarë shikon çfarë ai? Reklama të bukur. Wow, si shikoj. Wow. Ku ka shumë sos? Ka shumë reklama, po? Ka shumë reklama, është shumë problem, po. Mhm. Edhe Altini duhet të bëjë edhe veprime matematikore me reklamat. Llogarit sekonda gjëra kështu. Se ai mezi e mori matematikën. Se kështu shesim jo me kile, po. E mirë, shiko, kjo është Eksaktësisht. Është përgjithësisht gjë e mirë. Që ka. Po i vëmë trurin në punë. Po ja, servisim. O duhet ajo, po. Duhet në mëngjes. Si e kaluat mirë? E e enjtja e lavdishme, si shkoi? Sot ka kombinuar bluzën edhe buzën. Ka vënë buzëkuqin të njëjtë me njërën nga kutitë e mhm. bluzës. Bravo Blendi. Për të bërë një kështu. Nuk i shpëtojnë detajet. Këto gjëra i bën gjithmonë Jeri, janë normale. Si? Mm. Janë normale për jerin. Kjo dhe Van Gogh-u se janë normale për të për jerin thashë. Po. Faleminderit. Për jerin. Komplimente. Çfarë të themi tjetër sa që ti ke gripin? Kështu, shiko. Ehm, um, dje seç doja që ta ashtu më më mora vesh, më erdhën si të thuash kështu si lajm. Çfarë? Lajm i mirë? Jo, si si e quajnë kështu si Cila është fjala shqipe? Ëh, kur ti re, si reagim, ëh, si reagim. Po, Okej. Okay. Se s'do të them feedback. Po Një, nuk e di, shumë, shumë thonë që paska shumë tifozë. Po. Paska shumë tifozë edhe Për po, emisioni ynë nuk është emision sportiv, kështu që. Ne s'marrim vesh fare nga po, pra. futbolli e para punës, se ky është diçka që Ne nuk e njohim as topin. Edhe edhe prindërit tanë, domethënë e kanë pranuar më në fund. Ne u thamë atyre, nuk Babi, mami, unë s'marr vesh nga futbolli. Edhe më kanë pranuar kështu siç jam, e kupton, kështu që unë mund të flas për Skënderbeun herë pas here. Po ia futa kot, ia futa kot. Se kujtova atë kohë kur Skënderbeu thashë nuk ka qenë skuadër aq e madhe dikur. Po jo ka qenë gjithmonë e madhe i bie. Me sa duket paska qenë, që në kohën e Skënderbeut. Thonë ata. Ëh. Por por nuk ishte, jo, e, nëse kam ofenduar dikë, nuk mendoj, dhe shumica e kanë kuptuar se. Duhet të bësh autokritikë. Njihet edhe humori korçar. Por pastaj ne Korçën s'e shajmë dot. Pastaj ti ke burrin nga Korça. Dhe unë kam nusën nga Korça. Po pra, kështu që Të dyja palët, domethënë edhe Olta dhe unë e kemi si të thuash me me deklarë si thoshin këta çunat kur lujshin poker që që nuk kemi gjë kundra Korçës, nuk diskriminojmë. Pastaj kemi edhe shikues dëgjues nga Korça. Shumë kemi, po. Mm, kemi miq nga Korça. Po, po bre. Dhe, kështu që kështu që nëse unë bëra shaka me Skënderbeun, ishte vetëm shaka, për Skënderbeun dje ishte ishte për të nxjerrë në pah se sa e madhe është realisht kjo skuadër. Nëse çunat kanë fituar bravo u qoftë. Bravo. Urime. Për të tetën herë? Për të tetën herë, po se ishte pyetje dje. Mhm. Për të tetën herë edhe kanë festuar, siç pashë në live të ndryshme ata kanë bërë qejf sepse e meritojnë. Gjithsesi. Kështu që shpresoj t'u shkojë në vesh kjo. Atyre që ishin nëse ndonjëri nga ju është në dëgjim po. Ndonjë i lënduar nga dje, ju lutem na shkruani sot. Kush nuk është Se duam ta dimë që të paktën Kush nuk është ndrejshur Le të vijë 5000 lekë për javë. Të pi kafe të qetësohet. Dy bileta për në Cineplex për gjithë tifozët e Skënderbeut të pak nashën nga po. Po. Po si e tregojmë plagën? E pra, kjo është. Se duhet një provë, po thaj. Absolutisht. Se mund të vinë një partizani të bëjë kot. jo, mos kanë shanse. Ë? Një janë ato. Një janë, ë? Se dihen, një janë dihen. Ne mhm. kemi Oltën për këtë pjesë. Ka një nuhatje të veçantë Olta. Kjo është Eldore tani. Qeni i emisionit. Po flasim po flasim për tifozë. Ushja, ushja, ushja. Që shtyn. Ka nuhatje Olta se kush po. është tifoz me kë? E kupton ti? Jo, është vërtet. Ti futesh atje Olta futet dak. Se duhet t'i mbash tifozët në një dhomë, nuk ka nevojë që të jenë atje në kon kur hyn Olta, po Ej, çfarë do të dëgjojmë si këngë të parë sot? Mos harroni ju e zgjidhni muzikën miq të dashur në klubin e mëngjesit. Thunder. E zgjidhni ju, do të thotë që në 069 20 70 222 na shkruani për këngët që doni të dëgjoni në mëngjes. Imagine Dragons tani, ora 7 e 9 minuta, mirëmëngjes. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the Hello, hello, hello, mirë se më keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:12. Koha miq të dashur për vajzat e klubit tonë. Mhm. Mm Jeri na frymëzon çdo mëngjes me një shprehje që ajo përzgjedh dhe pastaj Olta na informon se si do të mhm. jetë moti për ditën e sotme. Vajzat pra, çikat, siç i quan Altini në klubin e mëngjesit. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Arthur Schopenhauer dhe është kjo. Nuk ka trëndafil pa gjemba, por gjemba pa trëndafil ka sa të duash. Wow. Nuk ka trëndafil pa gjemba, mm -hmm. por por gjemba pa trëndafil ka sa të duash. Mm. Që më kujton një py, është një shprehje. Mm. E një citat nga Frida Kahlo, nuk e di nëse e ke parasysh piktorja meksikane. Po, Frida, e kam parasysh. Që thotë nuk ka kaktus, nuk ka lule pa kaktus, po Kaktus pa lule këtë Pesha ka A e kështë për jo. A shumë mirë pra Pra domethënë që, që një Për po i quajmë Trëndafilat përfaqësojnë ata që kanë vlera Apo jo Absolutisht Në një farë po. mënyre mm -hmm. Kurse gjembat ata që vetëm shpojnë Por nuk kanë ndonjë vlerë për të folur Ekzakt Kështu që njerëzit që kanë vlera Kanë edhe gjembat e tyre Normal Kurse ca njerëz janë vetëm gjemba, por asnjë gjë tjetër. E kuptoj. Mirë, një fotografim i situatës. Faleminderit Jeri. Të lutem. Edhe një herë tjetër nga fillimi është nga Arthur Schopenhauer, miq të dashur. Nuk ka trëndafil pa gjemba, por gjemba pa trëndafil ka sa të duash. Se po flasim më tani Kemi Olta miq të dashur në klubin e mëngjesit e cila do na informojë mbi situatën sinoptike për ditën e sotme Xhepi Olta Më fal, jo kjo 28 grad do jetë maksimalja Për sot 18 është në këto momente Dhe mm. nuk do të kemi shi Se po lexoja në skenar ku thot uh, Ashtu që ishte anglisht Xhepi Olta Edhe një herë tjetër 18 në këto momente, po. 28 maksimalja për sot po, dhe nuk do të kemi shi. Tani po, ndërkohë pak fundjavën se fundjava është e rëndësishme gjithashtu. 30 grad maksimalja për nesër dhe pas nesër dhe 18 minimalja. Olta sot si si si edhe një herë tjetër? 18 minimalja, 30 maksimalja. Nuk ka shi. Nuk ka shi, jo jo. Që njerëz mund të bëni plane me plazh, mm. mal, det, lum, ë uh, çka tjetër, kënetë, Gadishull Ishull. Kodra, basene ujore, shkëmbinj uh, Legen Flavo, avashti, mos shaj të shi Ta rrat Shina shi, e tha, e ma ashtu okay, Po jo, më që të keni në shpi Domethënë si ke kështu, si kovë govatë Legen Mirë Sa shumë Ai çyp. Po po. Te psikusi. Kujdes se është me rrezik. Hajde, hajde, s'ka problem. Jo, po është është një fundjavë e mirë, mendoj që është një fundjavë e mirë për të shfrytzuar për Mhm. Mm aktivitete kështu. Po jo. ore. Për çejf, po. Bën çik plazh, njerëzit kanë nevojë për këtë. Mezi po pres. Situata politike është, eh, siç thot Adriano Celentano, jo e mirë. S- Situata sociale është, eh, Jo e mirë gjithashtu. siç thot po, Po Adriano Celentano, Adriano Celentano po. Jo, pra, jo atë s'kam, atë kam Adriano në kohë. Mund të flasim për Çi që plazhi zgjidhi. Po dje meqë ra fjala kam parë disa personazhe të njohur. Mhm. Do lozim. Se kështu që lloj, do luajmë me lojën kë kam parë unë, jo vetëm këtu në studio, po edhe Me ju që jeni në shtëpi tuaja, përmes uh, radios apo televizorit nëse na ndiqni sepse do të mund të fitoni dhurata për këtë. Po po e lë për pak për pak më mbrapa. Okej. Okay. Se m'ishte e papritur, me thënë të drejtën. Që dal me çunin për qejf, po. Mm -hmm. Dhe hasëm në një gjë, domethënë. Ishte një gjë. Paska qenë aktivitet domethënë. Ishte një gjë, mm. një gjë domethënë, një aktivitet. Okej. Okay. Një organizim. Yes, një organizim nëse do Eri. Po unë përdora fjalën aktivitet, hajde ulemi ta diskutojmë. Ehm, po shikoj tani në në Facebook pak më herët. Çfarë? Dy personazhe, dy miq që kemi atje. Po. Njëra prej tyre Aida, Aida Baro ka qenë këtu në emision. Mhm. Mm shumë herë. E cila uh, bënte një vërejtje ose qortim, nëse mund ta quajmë. Kritikë nëse doni. Mhm. Për për uh, ata që përdorin keq përemrin pronor e kam thënë e kam dhënë këtë se mm. kam përshtypjen që e kam ndarë disa herë me Aidën, gjithashtu edhe ia kam fiksuar dhe asaj po. Ynë dhe jonë. Mm. Pra gjininë femërore dhe mashkullore atje dhe thonë uh, Babi jonë, flamuri jonë dhe vendi jonë mm -hmm. dhe atdheu jonë në vend që të thonë atdheu ynë, mm -hmm. vendi ynë, flamuri ynë dhe babai ynë. Mhm. Mm Se jonë është për mamatë, për varkat dhe gjithçka që është në gjininë femërore në gjuhën shqipe. Dhe e ngacmonte atë ajo Ngatërresa midis jonë dhe Dhe thoshte që në parajsën thoshte e përmendte parajsën diçka, se s'e kam citatin këtu përpara dhe s'po merrem ekzaktësisht, po. Mm -hmm. Thoshte do të ketë një vend ku njerëzit do të mund të mësojnë dallimin midis ynë dhe jonë. Më në fund, ndoshta pas vdekjes atje. Është shyqyr. Dhe nga ana tjetër ishte Sokol Shameti, Gazetari Sokol Shameti, po kolegu ynë, i po, cili Po miku ynë. Gjithashtu, ky e shikonte shumë ndryshe, ky e quante në ferrin gramatikor. Oh, po. Ato është Shameti. Në një postim i cili mund të ketë qenë pa lidhje fare por rastisi që mua më dilnin kështu, ekzaktësisht njëri mbi mhm. tjetrin në në Facebook. Thoshte në ferrin gramatikor ka një vend të posaçëm ku S'e mbaj mend tashi nëse thoshte një nazist me flakëhedhëse apo Mhm. Mm Çfarë ishte domethënë, po dikush që të përvëlon atje për shkak se ngatërron përemrin kush jonë. Jo, kush? Ah. Kush? Me cili. Ah. Kush i cili është kush është është është vetëm për njerëzit. Mhm. Mm kush është ai person apo kush është ai burrë, kush është ajo grua? Mhm. Mm Kush prej fëmijëve ose mund të thuash cili prej fëmijëve, po. Kurse njerëzit thonë kush komisariat? Kush rrugë? Te kush rrugë jeton? Te kush plazh ke shkuar? Ah. Që do të ishte te cili plazh ke shkuar, në cilën rrugë jeton edhe në cilin qytet prej nga cili qytet je? Nga kush qytet je ti? E kupton edhe kjo është kjo është çfarë Shameti paralajmëron gjithë juve. Për një ferr. Pra. Ferrin gramatikor. Kujdes. Do të pra. keni një vend të veçantë për ata që ngatërrojnë. E thonë kush për çdo gjë. Po imagjino se si mund të jetë. Po. Dikush thoshte Fevziu është Fevziu është atje edhe zëna, a? Oh. Po. Edhe ai më? Dikush e kishte në koment. Po, më ndodh ajo. Ka dhe një gjë ama që duhet duhet ta themi. Ka një gjuhë formale dhe një gjuhë informale. Mhm. Mm Se unë e gjej veten duke thënë uh, jonë për në vend të ynë në ca në ca situata që janë uh, Të tilla si shoku jonë që do të them, është një shoku i ynë. Jo, në fakt sikur Po kur e marr ta shkruaj atë pastaj ta shkruaj. Po. Kupton? Ëh. Mhm. Ka një justifikim, po të paktën di ta bën dallimin që në një kontekst të caktuar duhet ta duhet ta përdorësh kur njërën dhe tjetrën. Kështu që, ç'u kemi miq të dashur, një qasje parajsore nga Aida dhe një qasje Hellore. Po, Hellore. Nga Hadesi, siç e ka e ka Shamedin atë. Ata që ngatërrojnë cili dhe kush, dhe ata që thonë babi jonë dhe flamuri jonë do do kenë probleme. Në parajsë ose në ferr jo. Kthehem pas pak klubin e mëngjesit Blondi nga ë uh, thellësia e viteve. Kjo është Dhurata nga Head & Shoulders, dhurata nga Old Spice. Kemi dhurata nga Preciosa, kemi dhurata nga Spitali Amerikan mm -hmm. etj etj etj. Kështu që janë për juve, nuk janë për ne. Ndërsa bëjmë pyetje nga aktualiteti dhe pyetje të tjera e lojra këtu në klubin e mëngjesit ju jeni të mirëpritur pasaj. Që të merrni pjesë, miq të dashur, në emision. Nisim me të parën. Ëm ehm, uh, Po pse jo Iri? Okay. Le ta nisim me të parët. Atëherë, zoti Trump Pam. Kishte patur një ide për të takuar Kim Jong Unin e Koresë së Veriut. Mhm. Mm një samit i cili mesa duket është anulluar nga zoti Trump, i cili ka thënë pastaj se ata janë gati nëse Koreja bën mm -hmm. ndonjë gjë të tillë. Ah, çfarë? dhe e plotësoni unë. Shkruani në 069 20 7222. I pari që do të ketë përgjigjen e saktë ka për të fituar edhe dy bileta për në Cineplex. Shfaqjet janë sonte, Bad Samaritan është njëri nga filmat, Samaritani i keq. Janë uh, filmi tjetër është Procedurat dhe Misioni Kathmandu, aventurat e Nelit dhe Simonit. Mhm. Mm që ishte një film për të vegjël dhe, dhe jo, jo vetëm. Ëh. Ku ne ju çojmë sot? Në më të mirën kinema në Shqipëri në Teg miq të dashur Cineplexi. Super vend aty. Ku ka njerëz kam dëgjuar që shkojnë edhe vetëm për kokoshka. Po e vërtetë. Po. Kur s'kanë kohë për film, për shembull, blejnë nachos dhe ikin. I hanë në makinë. Dëgjojnë klubin e Ide e mirë. S'kam kohë, nuk kam kohë për filma. Po. Shikoj filma as në shtëpi thotë dikush. Edhe po një nachos, lutem. Nachos të janë. Do të kishte pasur një radhë vetëm për ata për shkak se mos presin bashkë me ata që do të shkojnë në film. Sa është kështu pastaj. Presim ata ata të futen kinema të ikën vetë. Në nash. Nëse na shkruani 069 20 70 222 Ju do të bëheni fituesit e biletave. Shkojmë tek muzika tani, është Bruce Springsteen, miq të dashur, High Hopes quhet kjo. Kërkesë muzikore për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. 069 20 70 222 është numri, është e premte muzikën e zgjidhni ju. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Holta, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Jeri. Jemi me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Holta. Holta, Holta. Se po flet Jeri. Dhe Jeri seriozisht është? Aty afer Shumë serioz Hajde, hajde Jepi Jeri mbaroje se s'la jo Unë e mbaroj Nise nga e para Jeri se e kemi fikse Jo, thjesht dua t'ju kujtoj që sot është e premte Ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 Faleminderit Jeri. Okej. Okay, Faleminderit Holta. Unë dua ta bëj anagramën gati tani. Mhm. Mm e kemi gati. E kemi pothuajse gati, po mund ta hedhim është rotja. Anagrama në klubin e mëngjesit. Rotja na pita. Do është sa Altini doktor në klubin e mëngjesit. Po e di për ata, pa ai është vetëm për të bërë gjilpëra. Po pra, s'më bëj si ti. Në fakt është Altini. Rotja na pita. Rotja na pita. Kujdes. Çfarë fiton dëgjuesi? Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit Holta. Kënaqësi. Mos e falëndero kaq shumë se i hipën vetja. Ja. Jo. Mm. Nuk besoj. S'e di më kam atë. Unë po dëgjoja që në Estoni ka pasur ca lajme të mrekullueshme për mm -hmm. publikun. Do të jetë edhe gjëra të reja, por që do të fillojnë datën 1 korrik të këtij viti. Mhm. Mm në fakt Estonia ka vendosur që të ofrojë transport publik falas wow, për qytetarët e tij në pjesën më të madhe të vendit. Dëgjo një, dëgjo një çik. Në pjesën, jo në të gjithë vendin jo aty. Po le të themi në pjesën më të madhe të vendit, e kupton? Ideja është këtu. Aha. Në kryeqytet, në kryeqytetin e Estonisë, që Në është Tallinn, Tallinn, po. ë, prej vitit 2013 me sa pashë unë ë, është kjo gjë. Pra, transporti publik është falas. Okej, Por shumë mirë. tani do të shtrihet edhe në disa komuna dhe qarqe të tjera. Nuk kanë rënë, është hedhur kjo ë, si diskutim pak ditë më parë, por jo të gjitha qarqet kanë rënë dakord që ta kishin transportin publik falas. Tani- Për këtë tani është arsye vend i ftohtë, unë e po shkojmë me të thashë borë që këtu në këtë. Në pjesën më të madhe të vendit, por jo në të gjithë territorin. E kuptoj. Që gradualisht do të ketë ndryshime edhe aty sepse po pjesa tjetër. Po çfarë njeriu? Një sekondë, një sekondë, se do ta kuptoj mirë. Njeriu mm -hmm. mund të hipë falas në autobus, në tram, në tren, në tramvaj, falas. Falas pa paguar asnjë gjë që nga data 1 korrik. Po kush paguan për uh, uh, transportin sepse shteti, shteti. Është shteti ai që e ka ofruar këtë gjë së bashku me kompanitë. Po shteti uh, nga e nxjerr paranë. Se kjo është pyetja se taksa të tjera që paguajnë këta. Ah, pse i mirëmenaxhon? Me sa duket po. Okay, Dalin për gjithë po t'i menaxhon? dhe ideja e kësaj është Blendi që të zvogëlohet ndotja e ajrit nga tymi i makinave. A, kjo dhe gjithashtu trafiku i rënduar. Ideja është nëse transporti është falas, atëherë njerëzit nuk do të marrin më makinën e tyre përditë, por do të përdorin pikërisht këto lloj mjetesh, pra transportin publik për të shkuar në punë. Dhe makina nuk do të përdoret aq shumë. Mirë, dakord, okej. Mm. Kjo është një ide e mrekullueshme, mhm. por Po duket shumë utopike. Pra, ka kosto, po jo, sigurisht që ka Ka kosto, ka qenë një diskutim shumë i gjatë. Imagjino për shembull sikur të ndodhte kjo në Tiranë që po tani nëse do të ndodhte në Tiranë, shtonte 100 lekë te uji. Mm. 200 lekë te dritat. Prapë. Pse mo unë do ta paguaj biletën e autobusit ty? Po pra. Unë vij me makinë në punë ti vjen me autobus. Jo, po kështu i bie? Hypën s'hypën ti do e paguash. Po nëse e paguan ti. Sa paguan deri tani? Pale sa bileta të miat paguan. Edhe shumë gjëra të tjera. Shiko, zotri. Ti mos bëj për 100 lekë. Jo, nuk është puna se unë s'bëj për 100 lekë. Për 10 lekë. Pyetja është, nëse ti i lë autobusët falas në Tiranë, ça ndodh? ndodh një që shumë njerëz po, po, ka një dyndje kjo është. Dyndje ka, por dhe njerëz të tjerë njerëzit hanë tortë kur si hahet torta në Shqipëri. E ke parasysh? Do hanë autobusin. Edhe kur janë me diabet madje. Plus që kur është falas nuk e di pse i duket sikur është e Kjo dihet në psikologji është studiuar, po. Tyrja. Sikur s'ka vlerë, sepse po. është falas. Mhm. Kështu që mund të, ku di unë tani? Mund të shqepen sediljet. O, me jo. shoferin. Me vitet futë kota është. Në vitet sfungjeri, në vitet 90 u vodh sfungjeri. Mbaj mend ata të parët po. Saviemët e shkretë që erdhën. Po, po, po, po. I rropën. Po ça u duhej njerëzve, s'e kam kuptuar asnjëherë këtë pjesë. Çdo gjë duhej. Nuk e di, se ishte një sfungjer i tmerrshëm se kishte ndenjur në urban për 20 vjet para se ta çonin në shtëpi, kupton? Lanin enët. Ii! Lanin enët. Po tani. Është shumë a për jastëkë dyshekë. Nuk e di nëse do të funksiononte kjo, por ja pra është lajm në Estoni. Mm -hmm. Transporti publik na tregon njerëz sot në mëngjes është bërë falas. Në mënyrë që njerëzit mos përdorin aq shumë makinat, e të ketë më pak ndotje. Ndotje të ajrit për shkak të gazrave që qesin këto automjete. Do të ketë vetëm gazra që vijnë nga autobuzët pastaj, por gjithsesi më pak sepse njerëzit do të preferojnë të jenë në autobuzë e jo në. Jo vetëm. Po që të ketë më shumë transport publik e më të mirë transport publik do duhej që të ishte. Njëra nga gjërat me thënë të drejtën, ata njerëzit që kanë qenë në përgjithësi në këto vende. Mhm. Mm Praga ka shumë të mirë, Vjena ka shumë të mirë që un kam parë. Gjermania po prap. Gjermania i ka shumë të mirë ato të vetat. Franca nuk e ka aq keq Parisi dua të them. Po të paktën ata trenat që kam hyrë un ishin pak më të vjetër, por gjithsesi shumë funksionale dhe mm -hmm. lidhej qyteti. Asgjë s'krahasohet me Amsterdamin për për lidhje kështu është totalisht domethënë qyteti bëhet i vogël. Mhm. Mm sepse është është i lidhur dhe ti nuk ke frikë të shkosh nga pika A në pikën Zh të të qytetit, sepse shkohet, dhe shkohet relativisht lehtë dhe relativisht shpejt. Mhm. Mm Çdo 3-4 minuta një tren. Çdo 3-4 minuta. Ti shikoje atë, Dhe ishte gjithmonë sinqerisht, o 3 minuta, mm. se lajmëronte është tabela elektronike aty që lajmëron gjithmonë se kur po vjen treni, qoftë ky tram apo tren i, i llojit më të madh apo autobus apo edhe me një biletë, me një kartë. Tam. Një abonim që vlente për të gjitha mjetet. Nuk është se do, domethënë pranohej kudo. E paguaje në një vend të vetëm dhe pastaj ti vetëm bëje. Ka zgjidhje po. Check-in aty kur hypje në autobus apo në atë gjën, pip pip edhe kaq kishe mbaruar punë. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora është tani 7:48 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Mëngjesi. me Oltën këtu gjithashtu. Sot nuk e kemi Lorin me ne. Po do e kemi nesër. Do të thënë, falë, do vim në programin e radhës po. Të hënën do jemi sërish në program. Por uh, sot i kemi dhënë leje për një punë të vogël që operacion investigativ. Një, po, ai është në mision ndërsa ne jemi në emision. Çfarë? Nuk ecën puna, nuk duhet t'ia themi të gjitha. Në më mirë, okay, dakor. Hera e fundit që e themi. Çfarë po kërkon Blend? Le të themi ka vajtur për flutura. Ka vajtur për flutura në kabinën e tij Ky është kodi tani flutura S'e dija pra, Po mos fillo dhe këtë se ky është i prapambetur më S'është më update o Alti Jo, jo, s'ka më kështu Snapdragon S'është më Snapdragon është një tjetër kategori Ke gjë për të thënë Alti Operacioni Lentja Lentja Mirë pra. Po shkoj pak çfarë? Tek Të Paekspozuarit mbrëm. Po. Nuk e di nëse e kanë vënë online akoma apo jo, por uh, është një gjë që do t'jua rekomandoja që të gjithëve. Që na dëgjojnë na shohin që të gjejnë një moment ta ta ndjekin, ndoshta në YouTube. Paekspozuarit tek uh, programi i Ylli Rakipit në Top Channel. Mhm. Mm Dhe kishte kishte këtë pjesën politike që dihet uh, e jemi marrë, jo pak, por uh, um, ngjarjen e para një viti pra të vrasjes në mes të Tiranës, në pranë stadiumit Dinamo, Dinamo. këtu në kryeqytet. Mm -hmm. apo Selman Stërmasi. Po. Ë uh, të një djaloshi të mrekullueshëm, 22-vjeçar që quhet uh, Po ishte shumë e dhimbshme. Ishte shumë, nuk e di nëse mundem dot që ta ta mhm. përsëris domethënë. Jo, mos e përsëris. Si prind këtu, se ishte ishte një gjë e pabesueshme. Domethënë prindërit e këtij djaloshi që u vra u vra pabesisht, u vra kafshërisht u ther me thikë në mes qytetit pa bërë asgjë, domethënë pa As, as karikuesi nuk duhet përmendur sepse ishte është është është kot. Është kot, domethënë ai s'preku asnjëri me dorë, ai nuk kamerat e tregojnë që ishte i papërfshirë si thua mm -hmm. në dhunë dhe e therën nga pas, e, e therën nga pas. Dhe këta kanë dalë, kjo është kjo është çfarë domethënë prindërit e atij. Këta që kanë bërë, skandaloze. Po. Tre nga ata të katër kanë dalë, prokurori Fatmir Lulaj, çfarë quhet ky? Çfarë ka Artan Lulaj? Po, Artan Lulaj. Mhm. Mm I ka nxjerrë vrasësit, të cilët në bashkëpunim e vranë, mbasi mbasi e goditën me thikë e e e e shkelën me këmbë mm. derisa ai vdiq. Në kulmin e moshës dhe djalë i vetëm po. I këtyre prindërve të mrekullueshëm dhe Dhe ata kanë dalë, e ke parasysh ata kanë dalë. Unë nuk e di se çfarë mund ta revoltojë një shoqëri, njerëzit më shumë se sa kjo. Se është është jo, kjo është. Domethënë nëse ka protesta, po. E kupton nëse ngrihen njerëzit në protestë për diçka. Mm. Ti e kupton që mund të të vrasin fëmijën në mes të Tiranës dhe të ecin. Dhe ky prokurori Ky ecën, e kupton dhe qesh dhe dhe ha bërxolla dhe ku di unë se çfarë bën ky në jetën e vet. Por por vrasësit ecin të lirë në rrugë. E kanë thikën 18 cm për tjetrin, e radhës për një tjetër fëmijë të dikujt tjetër që mundohet ta rrisin mirë. Edhe kjo ndodh, e kupton, në vendin tonë. Edhe ai ishte atje edhe kërkonte kërkonte drejtësi. Kërkonte drejtësi. Kërkojnë drejtësi, të dy ata kërkojnë drejtësi. Po duhet të kërkojmë gjithë ne. Se është, e ke parasysh, është është diçka që nëse e lejojmë do të na vrasi. Të gjithëve. Fëmijët, ne vetë, të gjithëve. Është është shumë serioze. Dhe është një gjë që njerëzit duhet ta shohin, është shumë e dhimbshme. Realisht është si prind e kam E vuaj. Dhe po e përjeton akoma. Jo, po dhe është normale. Por uh, por por duhet që ta duhet që ta shohim, duhet që ta duhet që të ngrihemi për këto gjëra, se ky është një vend ku nëse ty të, mund të marrin gjënë më të shtrenjtë. Dhe pastaj mund të të dhunojnë të drejtën tënde. Domethënë nuk e di se çfarë mund të të mbetet si njeri. Ata të dy që janë dy njerëz nga Tirana që janë ai ish sportist shumë i njohur edhe bashkëshortja, njerëz mrekullueshëm. Ata betohen, u betua ai, u betua mbrëm në televizion live tha, unë do të bëj vetëgjyqësi. Unë do t'i vras ata. Ne do t'i vrasim ata. E kupton edhe të shkojnë njerëzit në 2018 në Shqipëri. Bas gjithë, ku di unë tashi, viti i ndryshimit, viti i kësaj, viti i asaj, gjithçka që ndodh këtu. Edhe thon këta lloj njerëzish. Këta lloj njerëzish thon që ne do të bëjmë vetëgjyqësi. Ne do shkojmë, do t'i vrasim ata nëse do na duhet. Atëherë, atëherë, atëherë dikush ne të gjithë duhet të kuptojmë që që ka ardhur aty ku nuk mund të mbajë më. Se nesër mund të jesh ti dhe gjithë ky sistem i drejtësisë. Nuk e di, domethënë se çfarë çfarë do duhej bërë me këta përveç se don këto janë kriminale, këto janë këto janë gjëra për cilat njerëzit duhet të vuajnë burg dhe dënime të rënda, se është është një, një nuk e di. BIRN-i tregon tani që prokurorët në Shqipëri në shumicë prokurorët në Shqipëri nuk i justifikojnë të ardhurat e tyre sepse njerëzit shesin gjakun e viktimave, këta prokurorët dhe bëjnë para me këtë. Shesin gjakun e të vrarëve padrejtësisht, të pafajshmëve që vuajnë. Këta nëse përdhunon të paguan dhe del, nëse kupton ndryshojnë prova, ndryshojnë fakte, ndryshojnë gjërat dhe kriminelët këtu kanë një sistem ku paguajnë me paratë vjedhura, droguara, ku di unë se çfarë kanë ashtu dhe dhe pastaj mund të mund të dalin. Dhe prokurorët janë të pasur, edhe janë pjesë e sistemit, janë më kriminelë se kriminelët vetë. Dhe flenë rehat në darkë. Dhe flenë rehat në darkë kurse kurse një prind i mrekullueshëm a dy prindër a 20 a 30 a sa shumë ka si ata që kanë humbur fëmijët e tyre, duhet që të vuajnë tani një ferr të dytë. Do ishte e, nuk e di, për mua të paktën e padurueshme që ne të mos i mbështesnim këta. Që ne mos ngriheshim bashkë me ata, të mos kërkonim drejtësi bashkë me me familjen Mihali. Është nuk e di. Unë kaq kisha se e kam pak të vështirë, ju kërkoj ndjesë, po ë uh, kshu janë këto gjëra.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 Ora është tani 8 e 10 minuta si çdo të premte këtu në Ndodh në në një muaj Ramazan. Në një muaj Ramazan po. Agjërim të lehtë. Shpesh herë, shpesh herë jam përgjumësh. Është koha për të folur pak për uh, Danilo Kish. Danilo Kish është uh, shkrimtari që kemi përzgjedhur për të folur sot, një vëllim i tij është i përkthyer edhe në shqip, quhet Enciklopedia e të vdekurve, është një vëllim me tregime të shkurtra ku ndër më parë ka qenë me një varr një varr për Boris Davidoviçin. Mm -hmm. Dhe ky është libri tjetër, po është mund të them që është nga autorët befasues, domethënë edhe që kur që kur m'ka rënë në dorë, mm -hmm. e sugjeroj me shumë forcë, domethënë e sugjeroj dhe është nga ato autorë që të mbetet në mendje gjatë. Të, të marrësh dhe ta mistifikosh vdekjen, ta bësh kaq kështu ta ta kalosh nga ajo raporti i i i të pamundurës për ta parë, mm. ta bësh kaq kaq të lehtë, të prekshme, domethënë të marrësh me humor gjëra të cilat të duken të pamundura. Kjo ndodh me Danilo Kishin. Edhe besoj se edhe me të drejtë kritika, domethënë thotë që pas Borgesit Danilo Kish është nga ato tregimtarët e jashtëzakonshëm që ka mundur t'i t'i t'i thjeshtojë kaq shumë gjërat e që njeriu nuk guxon ndonjëherë t'i T'i prekë t'i mhm. thotë t'i shprehë t'i, domethënë. Është është kaq afër edhe edhe titulli enciklopedia e të vdekurve, domethënë me një me një mhm. kështu humor që kur shef aty për babain, se është kështu humor që dhe ka jetuar mbi 50 vite në Beograd, thotë po 5-6 faqe janë ato. Mm -hmm. Në fakt njeriu kur kthen kokën mbrapa, Të thuash, çfarë mund të shënosh nga jeta jote? Ë, çfarë mban mend ose çfarë mund t'i tregosh ti me qetësi të tjerëve? Ë, nuk e di nëse do të dalë një fletë e bardhë apo jo. E drejtë. Edhe do të flas pak për Danilo Kish i lindur në vitin 1935, vdiq në vitin 1989, lindi në një fshat në Jugosllavinë e atëhershme veriore. I ri, shumë i ri, 54 po, vjeç. Shumë i ri vërtet. Mm. Ishte me prindër, uh, mamane kishte nga Mali i Zi, mm. ndërsa babai ishte një hebre uh, i asimiluar, i, i hebre i asimiluar hungarez, uh, dhe Danilon ata e kishin pagzuar ortodoks dhe sepse ndjenin që sentimenti, po themi antisemit kishte ishte në rritje në atë kohë në Europë dhe për ta bërë djalin ortodoks ishte një mënyrë si thua për ta mbrojtur nga nga nga ky sentiment antisemit që ata e parashikonin që mund ta mund ta dëmtonte. Po Danilo u, u është njëri ndër zërat kryesor të letërsisë europiane kur vjen tek tregimi i shkurtër siç ti e përmende. Po dua të flasim vetëm pak, të futemi pak tek enciklopedia e të vdekurve se uh, titulli është me të vërtetë shumë grishës edhe të, të fton edhe të imagjinosh se çfarë mund të jetë. Po bëhet fjalë për për një të supozuar enciklopedi në një tip muzeu në Suedi, ku kjo vajzë e gjen një ditë veten, e çojnë atje për vizitë dhe gjen që në këtë enciklopedi janë emrat e të gjithë të vdekurve pas vitit 1789, të regjistruar me detajet më të vogla të jetës së tyre. Edhe lulet që kishin parë në kopësht, edhe pikat e djersës. Ku hante byrek, me kë loste e kështu. Dhe gjërat më të vogla, më banale, vetëm se ka diçka shumë interesante rreth kësaj enciklopedie që të gjithë njerëzit e famshëm që janë nëpër enciklopedi të tjera, mm -hmm. mjaft të jenë në njërën prej tyre që, që të përmenden nuk mund të jenë në këtë. Kështu që nëse ke famë nuk mund të jesh në këtë. Libri i atyre që jetuan dhe të tjerët nuk i dinin. Pikërisht. Libri i atyre që kishin shumë për të thënë, por thjesht nuk u bënë publikë. Ëh? Dhe të imagjinon sot për shembull që ky libri si do ishte në raportin dixhital, mm -hmm. e ka përshkruar këtë midis anonimatit dhe publikut, midis atit, domethënë jetojnë dhe të tjerët. Nuk janë vetëm ato të cilët ne i njohim kaq publikisht. Ëh, mm -hmm. uh, ka shumë njerëz të cilët do jetojnë jetën e tyre dhe jetojnë të plotë, pavarësisht se nuk i njeh askush. Ëh, mm -hmm. uh, jetojnë ashtu domethënë me të gjitha fuqitë e veta dhe ka dhe jo rastisht me atë finesën e vet e ka ndarë librin. E ka ndarë librin si për të thënë që Jeta e tyre ka qenë e qetë, pa zhurmë, pa famë, por ka qenë e plotë me detaje. Domethënë kanë ditur të jetojnë, kanë ditur të kuptojnë fqinjin, kuptojnë tjetrin, të kanë ditur ku do lëvizin, ku do shkojnë, më. Është shumë interesant. Ky koleksioni i historive të patreguara, domethënë që ta ta zhvendosësh vëmendjen. Jo tek ato histori që të gjithë i dinë, po themi, ok, Napoleoni kështu e cari i Rusisë ashtu, Hitleri këtë, amerikanët atë, Mark Twain, e ku di unë se çfarë anekdota që tregohen për gjithë njerëzit e famshëm, edhe ta çosh të gjithë vëmendjen te të gjithë të panjohurit që dihet se kanë jetuar miliona miliona shpirtra të tjerë të kësaj bote për të cilët është një ftesë për të ikur nga imitimi, mm. sepse ai ato librat me me këto njerëz të mëdhenj i çon njerëzit drejt imitimit. Vet Danilo Kishi është nga ato që që të çon drejt individualitetit, jo imitimit. Pra nuk e ka tek fama. E ta ka shife jetën, jetoj, është dhe jotja jetë, ëh, pavarësisht se të tjerët nuk e din. E thotë kaq thjesht, ëh. Mm. Unë kam cituar shpesh Danilo Kishin për një shprehje që thotë lexues të mirë ka më pak se shkrimtarë të mirë që Është një nga ato që më ka tronditur dhe kupton herë pas here që dhe pse ka qenë shumë i rëndësishëm leximi. Mm. Dhe me sa duket ai ka parashikuar këtë gjë sepse edhe zhvendosja e tij nga fama te gjërat e thjeshta te ato të padukshme te përditshmëria, është një thirrje për të thënë që shife edhe jetën tënde. Do gjesh të vërtetë, të gjesh gjëra rreth e rrotull, gjëra që vlejnë, do se ka gjithmonë për të parë. Sepse të gjitha këto historitë që që Kjo gjen uh, gjyshin e saj. Mm -hmm. Në në enciklopedi tek tek gërma M ku ai ndodhet sipas mbiemrit. Dhe gjen që aty ka edhe emrat e mësuesve që ka pasur në shkollë, shokët me të cilët kishte bërë grusht, ë uh, vajzën që kishte puthur për herë të parë, sa peshq kishte zënë një natë në lum, e ka parasysh çdo detaj, çdo detaj, çdo detaj gjyshi kishte dashur dhe, dhe dhe edhe vetëm për një çast, domethënë një flirt, mm -hmm. ishin mhm. Po po. Tregon për një vajzë me cilën kishte pasur një natë në kashtë, thotë ajo. Dhe dhe të gjitha këto gjërat që që gjyshi kishte, po themi, harruar, fshehur, mos shënuar, që kishin qenë ato po i quajmë gjërat ordinere dhe të zakonshme dhe të përditshme që njeriut i ndodhin, në fakt në fakt kishin pasur këtë vlerë. ë uh, që këta njerëzit e enciklopedisë kishin ditur se si ta mblidhnin, si ta shënonin, si ta ruanin për treguar që jo jo, shikoji këto momente, këto çaste, ajo vajtje në kinema, ajo shëtitja atë natë kanë qenë vendimtare për jetën e këtij njeriu dhe shumë të rëndësishme. Ai ka një tregim të jashtëzakonshëm aty me Simon Magun që në fakt është se si e ndan një fije e hollë spektaklin nga njerëzit me me atë të vërtetën e përhershme dhe se si e vendos një njeri që vjen si një refuzues i i i dogmës së Jezu Krishtit mm -hmm. dhe dhe edhe me atë aftësinë e oratorisë që kërkon të ndryshojë dhe dhe, dhe me atë durimin e madh të të të, të Pjetrit që që e pret e pret sepse kishte lidhje dhe kishte bindje me të vërtetën, domethënë dhe deri në çastin e fundit që ja kërkojnë demonstrimin dhe mm -hmm. vjen ai fundi i një spektakli në një botë të sotme ku Gjithnjë e më shumë vështirësohet kjo vija e hollë për ta kuptuar se Çfarë ka substancë ku është spektakli, ku është ku është vetëm një gjë që që për për të kaluar kohën dhe për të të hutuar dhe ajo që vlen, domethënë. Po flasim për për tregimin Simon Magu. Simon Magu. Ku Simon Magu ka ardhur ca kohë pas Krishtit nëpër botë, ngjan shumë po ta krahasosh mënyrën se si ecën sandalet që vesh, se si ë uh, predikon gjithandej, vetëm që ai predikon si thua mesazhin e kundërt. Ai predikon që Zoti është vrasës e mashtrues dhe ata ë uh, edhe i pamëshirshëm sepse shkakton kaq shumë vuajtje, kaq shumë do që të hedhi poshtë pra uh, besimin. Ky ky është si thua predikuesi në shumë në paraqitje shumë besimtar si antiheroi, mm -hmm. po themi ë uh, uh, Që do që ta, ta, ta, ta, edhe, kjo është gjëja që ti që si po thua, edhe që po m'pëlqen që. Një fije e hollë. Që është një fije e hollë që ndan të vërtetën nga nga një mashtrues shumë bindës. Shpesh shpeshherë mashtrimi vjen me një oratori të paparë, domethënë të jashtëzakonshme. Simon Magu të pamend kur fillon. Cila cila por po cila është fuqia që mund ta bëjë domethënë? Vetëm besimi yt i brendshëm që ë mund të kesh bindjen që ke drejt. Edhe sa do të jetë spektak spektakulare ajo që të vjen përpara syve, nëse ti ke bindje, ti mund të ecësh prapë, domethënë, ta besosh të vërtetën e gjërave. Dhe këtë tek Simon Magu, domethënë, Danilo Kish e ka e ka thënë këtë me me kaq me kaq delikatesë, domethënë, mm. me kaq finesë. Ai ka prekur gjërat kaq të rëndësishme se të uh, i thjeshton, e bën botën njësh, domethënë, e fillon që nga dita e parë, nuk ka rëndësi për të, që nga I duket normale të flasësh në përditshmëri dhe për ato që kanë ndodhur në kohën e Krishtit dhe më vonë, edhe ëh, si për të thënë që bota është një. Dhe në fakt edhe kur shkruante ai thoshte që për mua atdheu është letërsia, unë nuk kam një mm. një vend, domethënë, dhe ishte pasuesi i asaj që thoshte, jam pasues i Gëtes që them që letërsia është e përbotshme, nuk ka një nuk ka një vend, nuk ka një. Sepse subjektet edhe vendet mund të shkojnë nga po themi fakt, gjithë subjektet e tij ashtu janë. Po, deri në në Suedinë. Ka atë të përgjumurit për shkak për momentin kur kur Ringritja, kur ti do të rishikosh gjërat, domethënë mm dhe si për të thënë që dikush iku nuk i shef dot më, po ti më, ke, ke fjetur, ke parë gjumë, nuk ke parë ëndra, ngrihu, po shikoji gjërat rreth e rrotull. Hap syt po. Hap syt dhe vlerësoji se mund t'i humbësh, mund t'i humbësh edhe pa pa pas mundësi ti. Nga cila pjesë më ke jo, sugjeruar jo, këtu? Ke pikërisht ajo për gjumin, po pjesën tjetër. Këtu. Po është një moment do të gjë. Si poezi është pjesa pjesa nga Që këtu. Po, po. Ah. Kush do të mundej të ndante ëndrrën nga realiteti? Ditën nga nata. Kujtimet nga kimerat. Kush do të hiqte një vijë të pastër midis gjumit dhe vdekjes? Kush do të mundej o Zot të hiqte një vijë të pastër midis së tashmes, së shkuarës dhe së ardhmes? Kush do të mundej o Zot të ndante gëzimin nga dashuria dhe trishtimin nga kujtimi? Të lumtur qofshin o Zot ata që shpresojnë sepse shpresa e tyre nuk do të humbasë. Të lumtur qofshin o Zot ata që dinë se ç'është dita e ç'është nata, sepse ata do ta gëzojnë ditën dhe do ta gëzojnë natën si një prehje natore. Të lumtur qofshin o Zot ata që e kaluara ishte, e tashmja është dhe e ardhmja do të jetë, sepse jeta e tyre do të rrjedhë si ujë. Të lumtur qofshin ata që shohin ëndrra natën e kujtohen ditën për ëndrat e tyre, sepse ata do të gëzohen dy herë. Të lumtur qofshin o Zot ata që ditën e dinë se ku e kanë shkuar natën, sepse dita u takon dhe nata u takon. Të lumtur qofshin o Zot ata që ditën nuk kujtohen për rrugëtimin nator, Sepse drita e ditës u përket. Ta thuash me një zë gati predikues, po një gjë kaq thjesht, domethënë, një gjë kaq të rëndësishme që të dish, shiko thotë, i lumtur është ai thotë që ëndërron, por ama e kërkon dhe ëndrrat. Pra, mm. është e rëndësishme të ëndërrosh, po është e rëndësishme ta dish ta kërkosh dhe atë. Dhe dhe e thotë, dhe kjo është tek Të ngriturit për gjumë, sepse këtu bëhet fjalë i ka ndodhur vdekja, por ai ka mundësinë e, e një rizgjimi, por jo realisht. Vetëm shikon ato gjëra që ka dashur dhe fillon të bëjë dallimin e madh, domethënë, dhe i shikon por nuk i prek. A a vlen t'i t'i t'i shikojmë gjërat shumë vetëm kur kur nuk kemi më mundësi t'i prekim, kur i humbim? Jo. Ë Danilo Kish vjen si një thirrje për të thënë që vlerësoji sa i ke, shih vërdallë rrotull. Ka gjithmonë gjëra për të parë, për të vlerësuar, për t'i dashur, për të ecë përpara. Ëh, ke mundësi, domethënë, mund mund të shqetësohesh, por ka gjithmonë diçka për t'u gëzuar, për të parë, ëh, për të besuar se mund të arrish. Është ngado, domethënë, është borgesian në gjithë në gjithë qasjen po. Qasjen e, e tij, po është është i veçantë sepse të mbetet gjatë në mendje për mënyrën se si e e, e thjeshton atë atë Që zakonisht njerëzit e, e kujtojnë se është shumë larg, po në fakt është shumë afër, është ngjit me lëkurën. Është edhe stili shumë i mirë, edhe zëri i i brendshëm si të thuash i autorit është është Nuk e di, domethënë leximi është diçka që mua më ka më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. i mënyrës se si rrjedh proza është. Ne ishim bashkë, ne ishim bashkë në një udhëtim ku ti e more në anglisht sepse unë të kisha folur për po, tregimin në shqip dhe nuk e di si e shijove. Unë e shijova në anglisht, po por është po, sigurisht shumë. Po besoj se se ka qenë sepse edhe në shqip ka ka ardhur shumë mirë, domethënë. Mhm. Dhe ato përshkrimet i ka të plota dhe është kaq i thjeshtë. Unë unë besoj se kush kush lexon Danilo Kishin nuk e nuk e harron, e e mban gjatë atë, nuk nuk e heq më nga biblioteka. Më pëlqeu diçka që kishe shkruar për uh, për mënyrën kur fliste për ka një pjesë këtu. ë uh, kur babai kishte parë uh, në këtë enciklopedi të vdekurve, po, nuk e di nëse ka. Ka parë për herë të parë Adriatikun. Ah, ja, mm. po është. Thotë Babai ka parë për herë të parë Adriatikun në vitin 1935. Dhe nga viti 1935 deri në 75-ën nuk pranon që të shkojë asnjëherë në plazh, sepse e ka parë Adriatikun mm -hmm. kur ishte uh, survejus dhe bënte harta nga maja e një mali, dhe ka parë një blu të jashtëzakonshme, të cilën uh, si duket si kujtim nuk donte që ta përdhoste me me diçka tjetër që mund të shojë aty. Mm -hmm. Dhe vjen kështu. Thotë unë mendoj se këtu gjendet arsyeja që për shumë vite ai kundërshtonte të shkonte me pushime. Në një kohë kur tashmë niseshim edhe ne me shumicë në plazh me ndihmën e sindikatave ose agjencive turistike. kishte në kundërshtimin e tij një dyshim të çuditshëm. Sikur kishte frikë se do të zhgënjehej, sikur afria e detit rrezikonte të shkatërronte tek ai atë vegim të largët që e kishte magjepsur më 28 prill të vitit 1935, kur kishte zbuluar për herë të parë në jetën e tij dhe në agshol prej së largu blunë e pafund të Adriatikut. Dhe të gjitha shkaqet që përdorte ai për të shtyrë këtë takim me detin, nuk ishin bindëse. Ai nuk donte të shkonte me pushime si një turist i zakonshëm, s'kishte para sa duhej dhe kjo nuk ishte larg së vërtetës. Nuk e duronte dot diellin e fortë, kur ai në fakt e kishte kaluar jetën e vet jashtë nëpër një zheg të padurueshëm, donte që ta linin të qetë dhe mjaft mirë në Beograd, prapa lakmive të ulëta. thoshte ai, etj etj. Dhe kur vajti në 75-ën u zhgënjye shumë. Në fakt sa njerëz sa njerëz ka që nga ato që thonë që a të lutem, më mirë, më lër ta ta, ta mbaj mend ashtu siç ka qenë. Mos mos ma trego. Edhe ai nuk donte që. Nuk dua ta shoh. Burra, burra që burra të shëndoshë që zhyteshin në blun e mrekullueshme që ai imagjinonte për Adriatikun. Dukej sikur i prishin edhe peizazhin e blusë. Pikërisht. Po sa gjëra ndoshta duhen duhen parë vetëm nga larg. Nuk e di. Nuk e di. duhet të mendojmë mirë. Eh. Duhet të kesh fuqinë të mendosh mirë. Dhe dhe, dhe Danilo Kishi e bën këtë thirrje, domethënë që uh, gjërat janë aty ku janë, fuqia për t'i parë mirë është brenda teje. Hmm. Falenderoj për kohën sot në mëngjes, Agim Baçi zgjodha zotërinë për të folur sot për Danilo Kish. Uh, Danilo Kish, një shkrimtar i mrekullueshëm i tregimeve të shkurtra nga ish Jugosllavia, Nga teta, mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, është ora tani 8.38 minuta miq të dashur, ju përshëndesim. Nga ku jemi në klubin e mëngjesit, e dëgjo, Olta, rotja na pita, Anagrama mhm. jonë për uh, ditën e sotme miq të dashur Rotja na pita Patinatorja Bravo është patinatorja është Elena 958 i mbaron numri Fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan Bravo Olta mhm. Një cigan të pita Kur flet ashtu Nuk e di se më kujton uh, To Die For Si, çfarë, si flas Jo, jo, kur flet uh, Altini Kur tha Altini E sa, e dëgjojnë, bëjnë S'a më doli kur ishte rastësi. Mirë, ja të jap një përgjigje tjetër. Sa? Oj oj oj. Koreja e Veriut bën një mos bën një çmenduri. Hap të çmendur ose çmenduri. Çmenduri. Mm. 97 mbaron numri e Gentit dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Si do më thua Altin? E saktë. Oh god, ja. Në lojën tonë tani që quhet Kë kam parë unë, unë kam parë dikë Shokët e mi këtu në studio do më bëjnë pyetje nga më të ndryshmet Unë do përgjigjem me një po e cila vjen në formën e cimbalit Këtu në klubin e... Poja ime është cimbali Kurse joja është thjesht jo Mhm. Mm se pasaj ngatërrohet bëhet lëmsh aty, okay. se mund të kisha edhe një jo, ah, po pra. Ja nisi mirë. Atëre. Atëre, është uh, femër? Ah. Okej. Okay. Jepi ti një. Atëre është mashkull. Atëre është mashkull. Bravo ti. Atëre zonja zotërinj u gjet që është mashkull deri tani dim që është mashkull, nëse e dini kë mashkull kam parë unë. 0692070222 i pari që vjen ose e para me përgjigjen e saktë do të fitojë Një dhuratë tani në klubin e mëngjesit. Është politikan. Wow, ti I Partisë Demokratike. Gabim. I Partisë Socialiste. Është ministër. Atëherë zonja zotërinj. Dim që është politikan mm -hmm. i mhm. Partisë Socialiste. Olta thotë është ministër, unë i them Oltës. Jo. Faleminderit. Jeri deputet? Po Jeri deputet është? Bravo. A është mbi 40? Po Jeri është mbi 40. Është dhe mbi 50? Kam përshtypjen që i ka mbushur 50, po. Okej. Okay. Mm, është i gjatë? Është i gjatë. Brun. Ëm në rininë e tij po. Në rini po. Po, tani është i thinjur. I thinjur dhe si më ka fare flokët. Kokërr, domethënë i kanë rënë flokët diçka. Po po, si kam. Ah. Mban syze? Ëh, mban po s'tregon që mban. E kisha për optike. Domethënë për të lexuar kështu fshehtas, mban. Fshehtas. Ah, optike, po pra, po, po pra. Po. E ke parë në rrugë? E kam parë në një rrugicë jo në rrugë. Në këmbë. Në këmbë. Si i gjeti të gjitha këto? Kam asgjë për të thënë, thjesht po bëj pyetje. Pra, që është një politikan, socialist, nuk është ministër, është deputet, është i gjatë, e kam parë në këmbë në një rrugicë jo, në një rrugë, dhe... Mm, deputet... Olta, më fal Jeri. Jeri, jeri. A i fillon emri me në? Jo, vazhdojmë te Altini, nuk i fillon emri me N, kujdes. Ky është, atëherë, Jo. Po shumë e vështirë. Atëherë do t'i ndihmoj pak. Ëh. Mm, po. Është anëtar i qeverisë. Ah. Nuk vjen asnjë. Lori është për këtë punë. Lori një fta. Lori do e kishte gjetur. Lori e ka gjetur tani nëse po na dëgjon Lori. Ma shkruaj Lori. 069 20 70 222. Është nga Tirana. Edhe për ju nëse e gjeni, është nga Tirana, bravo. Tiron sa po Tiranas. Tashi, Jo den baba den Tiran, po i lindur në Tiran. Mm, prapë s'e kam ide. Okej. Okay. Tash është anëtar i qeverisë. Po. Vazhdojmë me Altinin? Oh, mos pija për sot gjë. Po, më fal, okay. Me P i fillon me? Jo, s'i fillon me P. Vjen keq. Apo e thënë. Vazhdojmë ashtu ta. Fillon me D. Jo, nuk fillon me D. Vazhdojmë. Me I. Jo. Nuk mban syze optike në rrugë. Oho, ah, do të them një herë një fjalë. Hmm. Mos fillon me G. Jo, s'fillon me G. Jeri. Unë s'e kam idenë fare po, se me emra jam shumë keq Ma merr mendja që kjo është me e, i fillon emri me I fillon me e, saktë, bravo I gjati, më i gjati Më i gjati nga të gjithë, po është Ndoshta deputetin Më i gjati nga të gjithë Seriozisht më? është vetë Sekondë se ka Altini radhën Kështu është vetë zoti Jo, s'është zoti, jo. Në kuptimin zoti në tokë ndoshta apo jo. Zoti në tokën në 28000 kilometra katrorë. Zoti e A për në thua Edi Rama Unë thashë është anëtar i qeverisë, por jo ministër Jo të drejtë Jo të ishë al drejt është kryeministri, po është kryeministri Ne s'na shkon mendja kurrë E Unë e shoh kaçurels, edhe ti e shikon pra, kaçurels? Kaçurels është ato. Seriozisht? Ma herë pas herë më duket edhe bjond. Nuk e di pse. Po more Jeri. E thashë me zë. Po bjond uh, origjinal apo me bjond i lyer? I lyer, i lyer. Ah, këtë merre si të duash. Nëse ti mirë e ke Jeri. Unë uh, mund të ofroj edhe pak Ojta dhe Altin, Olja do të shikoj se kush prej jush ka fituar miq të dashur Por uh, dje seç kishte diçka në lidhje me uh, Një, nuk ishte vetëm, po ishte bashkë me Ministrin Klosi mm -hmm. Tek liqeni, unë isha me çunin Tek liqeni? Tek liqeni, dolëm po, dolëm për, uh, për qejf te liqeni dje Pipa këtu. Dhe Jo me Rama dhe Klosi nuk është se kishin shkuar nga liqeni bashkë. Po tash për çfarë? Kishin shoqëruar, oh, aty kishte ardhur OSHEE-ja me atë gjeneratorin e madh për oh. për të bërë dritë. Kështu që nuk po, është se ishte ndonjë gjë kështu sekret. Një gjë nga amfiteatri po, apo jo? Po pra. Po nuk është inaugurimi i amfiteatrit, që merr ti pak inat me thënë të drejtën. Se amfiteatri ka një tabelë, atë kishin tabelë që Mhm. Mm pra që po thotë. në datën 30 ka një koncert Mhm. për ta inauguruar. këtij muaj? Ndërkohë ata bën një prezantim atje me LED me të gjitha, domethënë që ai ka filluar të përdoret. E provuan, Po e është i pa provuan. inauguruar akoma. E Ndoshta mund të jenë po, provuan. mund të quhet si test prove. Po, kështu. pra. Ndoshta. Po nuk bëhet test prove me kryeministrin prezent. E po tash. E kush ka? Hajde o Edi se do e provojmë eh, për datën 30. që, që të dali mirë ai eventi i bashkisë në datë 30. Hajde, vjen ti. Hajt, ç'do për sonte. Edhe vajti. Ilirja. Ilirja. Nëse, ë, uh, kështu pra. Qoftë Smile Albania apo diçka e tillë. Oh. Smile from Albania. Jo, është një tjetër ë uh, Një tjetër event kam përshtypjen unë, jo event, çfarë quhen këto fushata, fushata, fushata. për uh, mm. të ftuar sa më shumë njerëz që të vinë buzëqeshin në Shqipëri. Ah, po, po, po. Eh, turizëm pra, për turizëm është. Të prishur si është ato. Shqipëria buzëqesh apo diçka e tillë, do kjo është. Në këtë fushatë pranohesh sido që të jesh, Olta. Fushata. Pranohesh sido që të jesh, Olta ti edhe ti. Po s'ka nevojë që të këndosh ti, se i ke tani. Kurisa të kuptimi vetëm për koncertet e këtyre Ti ngatërrohesh me pjesën e dytë të fjalës Me Mah Nuk dhe... do të të Çuni im është Shumë i dhënë mbas Një marke salse italiane Oh, oh pa. Lëre, lëre. Në fakt është shumë e mirë, pavarësisht. Po. Mos bëni reklamë falas, po është shumë e mirë. Po, kaq tash. Ne e përdorim për shkak të emrit më shumë se sa jo sinqerisht zgjidhja jonë e parë ka qenë kur e pa ai. Çfarë është salsa? Makarona. Shkova. Muti, i thashë unë muti, duke thënë që se ashtu lexohet, e kupton. Ai blen. Ë, dai, do shi. Po dai blen. Po të kishim pasur të ftuar Ornela Muti këtu. Çfarë do çfarë do bënim? Si do i thoshim ne? Ornela. A vërtetë shi Ornela nevoja. Po çfarë? Ornela. Tash do të themi, po flasim italisht edhe këtë bënte impi. Ornela. Dje ishim në kafen, kur ishim në kafen, mirë që ishte para se të kalonin afër kryeministrit, se nuk do të donin ta shqetësonim atë, por kur ishim në kafe, ëh, mm afër ujit aty. Ato pak momente që kaloi tek tavolina ai se donte t'hypte sipër një betoni që ishte si ishull. Po normal tani. Nëse. Po kalamaj. Po. Edhe filloi që të luante këtë lojën me zë të lartë që na dëgjojnë të gjithë. Më babi unë dua Po pse i thua, more çaj do, është nga salca, nga salca, e kam, e kam për salca të është Okej në babi të Do ta gjejmë censurën? Do ta gjejmë censurën I jepi Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Brunelli Shpejtësi edhe Su po gustova fare. A mund ta dëgjojmë edhe një herë? Oh, e gjeta, e gjeta. Po ku të ngelëm Jeri? Ja, sepse ka nuk unë nuk do nuk do nuk do merrem me këtë fare mm. sot. Faleminderit. Pra struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi edhe Pra struktura e mm. gjerë miq të dashur nuk realizonte dy premtimet e Brunelit. një censurë e cila tregon se si premtimet nuk janë mbajtur. Premtimi për shpejtësi dhe premtimi për këtë gjë tjetër që s'na del. Kujdes. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi edhe... Dhuratë nga Old Spice dhe një dhuratë nga Head and Shoulders. Si fillim. Janë dy kuti po. Si fillim. Janë dy dhurata për ju, Head and Shoulders Old Spice, por duhet të gjeni se çfarë mungonte nga premtimet përveç shpejtësisë, nuk ishte asnjëra nga këto që thatë. Numri është 0692070222, sfida është e hapur, kush e gjen fiton. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi edhe A mund ta dëgjoj edhe një herë, lutem? Po patjetër. Okej. Okay. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi edhe Po mundojmë ta Po është pak fjalë e gjatë. Është pak fjalë e gjatë. Mm. Nuk është e shkurtër. Bravo Jeri. Oh. Është pak e vështirë, mund ta gjeni një? Jeri, gjeje. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi edhe S'e dëgjoj dot. Po mund ta dëgjoj atë tipin po, anglisht. Atë, atë po përpiqet të thotë. Po, jo. speed and po nuk e dëgjoj dot atë fjalën tjetër. Është treguar i kujdesshëm Altini edhe në këtë pjesë. Çfarë unë atë? Ashtu, a? E di unë që aty i hapni veshët. Okej, mirë. Mbetet pra. Mbetet në fuqi akoma. Së e sotri një, dy është numri i personave që janë arrestuar sot në mëngjes Lidhur me bastisjen e prokurorisë. U kapën? Oh. Po, të paktën uh, dy vetë janë kapur dhe mm -hmm. po merren në pyetje në këto momente. Është roja si dhe pastruesja. Siç thonë lajmet. Roja dhe pastruesja. Pra qenka një zbardhje e mbarë pra i bie. Ëh, Jo më kot. Po kush janë? Është çuditshme. Janë arrestuar. Uh, janë arrestuar. Po merren në pyetje. Dy të dyshuar Jeri. Dy të dyshuar për bastisjen e prokurorisë. Imagjino, do të mbajnë në prokurori dhe ishin dy që po bënin xhiro buzë. Çajnë derën e prokurorisë dhe hyjnë brenda, po. Ku mund t'i kenë kapur buzë detit thua ti, duke lexuar materiale në plazh. Por uh, arrestohen dy persona uh, Jeri. Janë duke Okej. raportuar të gjitha mediat tani. Dy persona të cilët dyshohen për bastisjen e zyrave të prokurorisë së Durrësit. Njëri prej tyre quhet Besnik Bushi. Edhe është 54 vjeç, banues në Sukth i ri Durrës. Mhm. Mm. Po normal. Është më falni, banues është është Artur Isa, 49 vjeç, banues në Sukth i ri dhe pastaj Besnik Bushi 54 vjeç, i cili është banues në Durrës. Të dy janë me precedent penal të mëparshëm. Po normal. Thuhet këtu. Oh. Në datën 24 i 5 2018 nga ana e specialistëve për krimet e komisariatit të policisë Durrës u bë ekzekutimi i urdhrave të ndalimit të prokurorëve, të prokurorisë për shtetasit Nias Lena, Nias. Nias. Edhe këtu nuk ka babale, kështu që nuk Ky është 56 vjeç, banues në Durrës, roje private, i cili ka qenë i caktuar në shërbim për orarin kur është vjedhur zyra. E pra. Dhe pastaj janë ndaluar veç rojes edhe Artur Isa dhe Besnik Bushi pra. Pra bën tre. Po, me gjithë rojen. Mendoj po. që gisht ka edhe pastruesja. Pastruesja, ç'do bënte pastruesja në orën 3 të mëngjesit atje. Çfarë është për të pastruar? Pastruohet gjatë ditës, sepse nata. E ka bërë në mëngjes ajo, stiet. E, nuk e di, okay. Mund ta ketë lënë gjatë natës. Themi pas vakut në mëngjesit më më shumë sut, sot muzikën e zgjidhni ju sut. Sut. Sut muzikën e zgjidhni ju. Ose sut muzikën e zgjidhni ju. Sut. Po. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta, mirëmëngjes të gjitha. Jemi me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Yay! Tiri tiri titim. Pau. Ani ka radhën njeri shumë i dashur e cila do të na tregojë se ndonjëherë ndarjet nuk shkojnë aq mirë sa ç'duhet të shkojnë. Dhe ndonjëherë njëri prej të dyve nuk pranon as kollaj edhe pjesën e ndarjes. Pa në trego pak. Uh, historia vjen nga Kina, është okay. një vajzë 26 vjeçe e cila ka një të dashur më saktë kishte një të dashur 23 vjeç, nuk di. 26 dhe 23, kjo pak më e madhe sa ai. Pak më e madhe sa ai. Okej, normal. Megjithatë djali nuk e di për arsyet e veta, nuk bëhen të ditur uh, publikisht, domethënë se cilat ishin arsyet që ai po kërkonte ndarjen. Okej. Okay. Kan qenë të dy duke ecur në rrugë, por goca në këtë moment që ai Domethënë ky ja ka kërkuar ndarjen në rrugë. Jo, ai ja ka kërkuar më përpara, por ndërkohë kjo donte patjetër të takohej me atë. ndoshta për të sqaruar gjërat e fundit, nuk e di dhe kanë qenë të dy në rrugë. Mm. Okay. Në atë moment vajza nuk është se e ka uh, mirëpritur ndarjen dhe uh, është mm. momenti kur ka njerëz që në momentin e ndarjes thonë, "Ok, mund të puthemi, puthja e lamtumirës", po i thonë. Ok, puthja e lamtumirës, shumë mirë. Ky i shkreti tha, "Po mirë, hajt." Ka edhe më shumë se puthja e lamtumirës. Po, po ka. Çfarë ndonjëherë kanë thënë seksi i lamtumirës? Duke qenë në rrugë, uh, lamtumirës. Djali e ka pranuar. dhe duke menduar që mund të ishte edhe puthje pasionante, por në fakt ka ndodhur krejt e kundërta. Do të thotë se mund të ishte edhe puthje heqje qafe kjo fjalë. Në fakt ajo ka qenë një pitbull i vërtetë, sepse në momentin që është afruar për ta puthur, i ka kafshuar gjuhën dhe nuk ja lëshonte në asnjë moment. Oh, është dashur që të ndërhyjnë njerëz të tjerë, nuk kanë mundur që t'i ndajnë Pastaj kanë lajmëruar policinë dhe policia nuk e ka ndar dot në momentet e para sepse ajo refuzonte dhe vazhdonte t'i kafshonte gjuhën ish-të dashurit të saj. Dhe ja ka mbajtur gjuhën në gojën e saj. Po, po gjithkohë. Ai i shkreti ulëriste gjatë gjithë kohës. Kjo gjuhë është e ime, ka thënë. Dhe policia është dashur Blend që të përdori spray me piper në fytyrën e vajzës që ajo të shkëputej nga gjuha e të dashurit. Wow, wow, wow. Në fund. Në fund e dolën. Fajca ka bër. Djali është çuar menjëherë në spital. Në saj, po, po, po. Po, e kanë dërguar në spital, por në të njëjtën kohë kanë çuar në spital edhe vajzën. Bravo i qoftë. Por kuptohet në spitale të ndryshme. Edhe ajo ka pas nevojë për të shplodhur nofullën, kam përshtypjen unë mbas gjithë kësaj gjëje. Sa e sa ka zgjatur sa minuta e ka mbajtur gjuhën të kafshuar? Nuk dihet se sa, por shumë. Kujdes pra. Urojmë, urojmë uh, Jeri të mos kemi lamtumira fare. Është më mirë mos kemi lamtumira fare. Tani, apo jo. Jeta i ka. Ti gjithmonë kështu me të mira, jo me lamtu. Mhm. Mira. Çuaj në goca. Dëgjojmë pak muzikë tani, kthehemi pas pak klubin e mëngjesit me më shumë. Ora është 9:19 minuta. I ka fituar. Faleminderit Altin për këngën e ditës. Muchas gracias. Faleminderit Olta dhe Jeri gjithashtu për përgatitjen e saj. Se Jeri është përzgjedhësja e këngës së ditës. E dini që Tirana Business Park ofron më shumë se sa një post pune? Mhm. Mm ofron jo vetëm kaq, por edhe një zyrë të tërë nëse ju duhet. Mënyra se si funksionon është nëse jeni një biznes i ri, një profesionist i ri, keni nevojë për hapësirën tuaj të parë mund ta gjeni këtë tek Tirana Business Park, sepse në një faturë të vetme prej 100 eurosh në muaj ke siguruar konsumin e energjisë, ke ujin, dritat, internetin, mirëmbajtjen, pastrimin, mobilimin, pajisjet e printimit në dispozicion, recepcionin, kuzhinën mm -hmm. dhe 4 orë në muaj përdorimin e një salle të mbledhjeve falas. Pra mund të bësh edhe mbledhjet e mëdha. Të gjitha. Një kohë prej 4 orësh çdo muaj, mund të kesh 4 mbledhje nga 1 orë apo 2 mbledhje nga 2 orë apo si e ndan. Një mbledhje të gjatë e të lodhshme 4 orësh, nëse zgjidhni. Është gjithashtu shumë për gjithë ata biznese, të cilat duan që të rriten, duan që të zgjerohen dhe nuk duan që të rriten kaq deri këtu, pastaj të kenë gjithë ato kostot e shpërnguljes për diku tjetër për një hapësirë që do t'i nxërë, pastaj të kenë kostot e një hapësire tjetër më tutje që do duhet sërish të shpërngulen për të vajtur atje, sepse Tirana Business Park mund të rritet bashkë me ty. Mm -hmm. Ti mund të marrësh aq hapësirë sa të duhet dhe pastaj nëse nevojat e tua për hapësirë shtohen, ty mund të të shtohen po aty ku je hapësirat që të vijnë në dispozicion. Në këtë mënyrë pastaj ke më pak kosto dhe më shumë përqendrim në punë, edhe në gjërat që ti bën mirë, jo gjërat që se jam i sigurt që nëse bëni një biznes mirë, ky nuk është hamalli, domosdoshmërisht apo biznesi i shpërnguljes. Ka njerëz që e bëjnë atë shumë mirë. Kompani të specializuara, po ju merreni me gjërat tuaja, kështu që fokusoni atje. Ka hapësira pra, co-working miq të dashur. ë uh, dhe parkim, hapësirë të gjelbërt, mm -hmm. restorante, një balancë shumë mirë midis punës edhe jetës që do t'ju duhet. Tirana Business Park. Në rrugën që lidh aeroportin e Rinasit me autostradën. E gjeni atje. Edhe është vendi juaj për biznesin tuaj. Mirë. Okej. Okay. Zotëri, mund ta dëgjojmë edhe një herë këtë censurën tënde të lemeritshme? Patjetër. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Mhm. Shpejtësi edhe Çfarë tjetër kishte premtuar Bruneli, miq të dashur, që struktura nuk e mundësonte. Nuk e ekuilibër. Jo. Jo, Olta. Mm. S'mund të jetë aq e lehtë Olta, e ka bërë të vështirë kjo sot rreth. Stabilitet. No. Stabilita. Jo. Efikasitet. Jo. Jo. Jo. Olta, të duhen një palë dylbi. Më duhen, siguri. Olta, mund ta afrosh më afër. mund ta ndihmosh edhe ti atë. Po lexoj në lajmet e fundit që ndodhin uh, pikërisht në këto momente që flasim se. Mhm. Mm në një lulishte në kombinat. Mm, Çka ndodhi? Në një vazo me lule. Po. Është gjetur? Është gjetur një send i tillë. Çfarë është gjetur? Çfarë sendi është gjetur? Ma gjen ata që po. 0-6-19-27-12-2 Gjeti e cila ka shkaktuar panik tek banorët e zonës Dhe policia ka rrethuar vendngjarjen Shkojmë uh, në... Por uh, meqë ra fjala, për ata që na dëgjojnë se mund të shqetësohet dikush që është uh, nga kombinati Nuk ka mhm. ndodhur asgjë Uh, Thjesht është për hapur. Nuk është lënduar asnjeri ose ndonjë gjë e kësaj natyre, por policia ka rrethuar vendngjarjen sepse kanë gjetur në një vazo, një send të tillë. Çfarë është ky sendi? Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Kënga është Seven Years. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Stresi është një nga armiqtë më tinëzarë për shëndetin. Prania e tij mund të shkaktojë kaos në çdo qelizë të organizmit. Në rastin e tiroides, stresi mund të përkeqësojë funksionin e saj dhe të shkaktojë atë që njihet si hipertiroidizëm ose prodhimi i tepërt i hormonit të tiroides. Lidhja mes stresit dhe hipertiroidizmit. Këto të dyja lidhen nëpërmjet gjëndrave suprarenale. Stresi, sidomos kur është kronik, mund të ndryshojë gjëndrën e tiroides. Stresi kronik nënkupton stres të vazhdueshëm për të paktën 3 muaj. Këtu përfshihet nervozizmi dhe acarimi. Kur stresi shfaqet stimulon dy anët e gjëndrave suprarenale. Kjo shkakton dobësim dhe ndryshim të sistemit imunitar. Pas kësaj, në organizëm shfaqen një sërë inflamacionesh. Është vetë sistemi ynë i brendshëm që na sulmon duke perceptuar një rrezik të lartë. Sistemi i brendshëm nuk gjen dot burimin e këtij kërcënimi dhe sulmon veten. Më pas është tiroidja që sulmon sistemin imunitar. Si mund të shmanget vetëshkatërrimi nga stresi? Kujdes me ushqimin. Mos shmangni asnjë vakt ushqimor që mund të shkaktojë ndryshim të metabolizmit. Kujdes me konsumimin e kafesë, alkoolit, sheqerit, pijeve të gazuara dhe çokollatave që intensifikojnë stresin. Merrni vitamina dhe minerale si selenium, zink, hekur, bakër, vitaminat A, B, C dhe E. Konsumoni sa më shumë të gjelbra si spinaqi, sallatat, bizelet, farat e kungullit, fruta të thata, perime të gjelbra dhe agrume. Flini 7 deri në 9 orë. Stresi ndikon negativisht cilësinë e pushimit. Vendosni orare dhe përmbajuni atyre si për ushqyerjen ashtu edhe për gjumin. Mos hani ushqim 2 orë përpara gjumit. 2 orë përpara gjumit fikni telefonin dhe kompjuterin dhe përpiquni të ndërgjegjësoheni për gjërat me vlerë. Mbani nën kontroll emocionet. Sigurisht një gjë e tillë nuk është e lehtë. Shqetësimet e sotme mos i shtyni për nesër. Përballuni me problemet përpara se të bëhen të pamenaxhueshme. Përqendrohuni në të tashmen, e nesërmja nuk ka ardhur akoma. Kryeni aktivitet fizik ose flisni me miqtë. Duke qenë se stresi dhe hipertiroidizmi janë të lidhura fort, mjafton të ndiqni këto strategji të thjeshta që të vini re ndryshim në gjendjen tuaj. In my summer world Hello Mirëmëngjesi Jeri Mirëmëngjes Blendi Po më trego pak për uh, flluskën detare siç uh, mm. ti e quan atë Çfarë është vallë kjo? Është krijuesit e saj ose e Tani detare është... apo ujore, sepse ujore, është si bubbles, është. Me sa po kuptoj unë, mm -hmm. tani shiko, para se ta sqarojmë. Pak kohë më parë dolën disa po i quajmë si shpikje, ëh, mm të cilat lejonin një djalë apo një vajzë që të ngrihej mbi ujë me forcën e shtytjes, së presionit të ujit. Ëh. Mm -hmm. Dhe kjo varkë duket sikur përdor pak a shumë të njëjtin uh, sistem apo jo. Pak a shumë po. Në fakt, uh, ndryshe e kanë quajtur edhe taksia fluturuese, sepse do të shërbejë si një taksi, ka dalë për herë të parë dhe ka bërë testin e saj në lumin Senë në Paris ditën e djeshme. Dhe uh, ideja prandaj quhet edhe SeaBubble, se duket të jep idenë një fllucke, po e quaj unë. Është një kompani uh, franceze që prodhon edhe jahte shumë luksoze, e cila ka sjellë këtë lloj risie dhe pikërisht dje është bërë testi për herë të parë dhe ka rezultuar të jetë pozitiv, megjithatë, krijuesit e SeaBubbles kanë thënë që shërbimi do të jetë së shpejti për të gjithë njerëzit që duan të lëvizin me këtë lloj mjeti, pra me taksin fluturuese, do të jetë shërbim i shpejtë taksie dhe ata kanë krijuar dhe një aplikacion që ti mund ta hedhësh në telefonin tënd inteligjent dhe më pas ti nëpërmjet këtij aplikacioni porosit edhe shërbimin taksi, por këtë herë një një taksi fluturuese. Pra nëse je në Paris mund të- Po, kjo pluskon si të thuash mbi lumin Senë. Mhm. Dhe është më shpejt sepse në Senë nuk ka trafik. Është e shpejtë, ë, nuk ndot ambientin, kanë thënë ata, Mm. dhe nuk ka as zhurma, sepse duke menduar që ai është një mjet fluturues, nuk ka zhurma që do të bezdisin. Pra zhurma është pothuajse zero, pra ti nuk ndjen asnjë lloj ë, problemi, as siklet në dëgjim dhe asnjë mm. lloj tjetër. Pra, udhëtimi bëhet shumë i qetë. Është i heshtur. Është i heshtur dhe është interesant dhe vjen në një formë krejt të re. Bravo i qoftë. Fundja mund të hidhesh nga aty. Të marrësh një not. Ndjen vapë domethënë. Të lash këmbët. Shumë mirë. Por më u duk interesante dhe po, duke qenë se ne s'e përdorim dot se kemi vetëm Lanën kështu. Edhe në Lanën tonë. Edhe poshtë urave. Në fakt nuk është hera e parë që uh, kanë krijuar një taksi fluturuese. Kjo është taksia që niset nga uji, sepse është krijuar mm. edhe është bërë testi i parë i taksisë fluturuese, që është ka dhe një helikë, pra është një ndërthurje po them unë e kësaj taksie që ne shohim, por uh, edhe të një helikopteri, sepse ajo lëviz në forma të tilla, ka katër helika të vogla, kështu që dhe ajo është bërë dhe testi mos gaboj, është bërë para pak kohësh në Dubai. por që akoma nuk ka dalë në treg dhe që njerëzit të mund të kenë një shërbim të tillë. Super, faleminderit Iri. Të lutem. Themi pas pak Rri me Mikesin, miq të dashur tani është koha për të dëgjuar nga Jason Derulo, Want to Want Me është titulli i kësaj kënge që dëgjojmë në Rri me Mikesin. është e radhës në Radio Club FM me programin Music Box që nis në orën 10 dhe zgjat deri në mesditë. Ndërkohë fituesi i fundit është Almirandi 688 i mbaron numri dhe ka thënë është gjetur një granatë e pashpërthyer në Kombinat. Në Kombinat, në një vazo pra, po. kishin për të mbirë në një pemë granata. Atëherë. Wow. Mund të ishte kështu. Ç'pemë paska qenë nuk është lënduar njeri me një frut të tillë. Një pemë shpërthyese aty. Po. po. Atëherë Altin, mm. e dëgjojmë një herë censurën tënde para se të ikim? Për herë të fundit. Që ta mbajmë mend. Okej. Për fund ja. Pra, struktura e gjerë nuk realizonte ato që kishte premtuar Bruneli. Shpejtësi dhe Dhe çfarë zonja e zotërinj? Do duhej një strukturë më e ngushtë kam përshtypjen unë. Mund të thotë struktura e gjerë, thotë, mm -hmm. nuk e mhm. realizon të donë. Unë them të mendojeni gjithë fundjavën keni bollko okay, deri të hënën. Olta ka thënë fjalën më të zgjuar të këtyre tre. Kemi kemi në po. regjistrim këtë? Kemi, kemi, okay, shumë mirë. Atëherë, zonja e zotërinj, ne do t'ju themi mirupafshim e mirudëgjofshim për ditën e sotme, do të takohemi sërish të hënën Zgjo emocione botërore me Coca-Cola përgjatë Kupës së Botës FIFA. Fito 100 dhurata çdo ditë. Gjej kodin në formatet promocionale, dërgoje në 50007 ose online në cocaviscola.al dhe bëhu pjesë e shorteut për të fituar çdo ditë sete FIFA World Cup ose televizor çdo javë.